Zato ovo je vjera džemata, ovo je vjera jedinstva, ovo je vjera bratstva i jedinstva. I svaki musliman mora da radi na ujedinjenju muslimana i svaki musliman mora da radi na bratstvu muslimana. Mi upravo obrađivamo suru El-Maide, društvena sura, sofra, trpeza, gdje se ljudi moraju zajednički okupiti i svako svoj zalogaj mora dobiti. Ne smije se nikome nepravda nanijeti. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ I potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ A nemojte se potpomagati u griješenju i neprijateljstvu. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ I bojte se Allaha Đelešanuhu i znajte, ako budete radili na neprijateljstvu, I ako budete ubacivali smutne muslimanima, izbunjivali vjednike, Znajte da Allah te bareke wa ta'ala šedidu iqab. Znači Allah nam naređuje dvoje, a zabranjuje nam dvoje. Wa ta'awanu ala albir. Potpomažite se u dobročinstvu, a dobročinstvo je puno toga. Lejsa albir an duvalu uđuhekum kibel al mešike wal magrib. Nije samo dobročinstvo da klanjaš, da okrećeš svoje lice istoku ili zapadu, to jeste dvijema kiblama, to jeste poslušao si naredbu Allaha te bareke wa ta'ala, promijenuo si kiblu, ali nemoj da misliš da si postigao sve dobročinstvo, nego se bir ogleda u čitavoj pokornosti Allahu te bareke wa ta'ala. Wa ta'awanu alel birri, podpomažite se o dobročinstvu, od takva i u bogobojaznosti ona da'avanu ala l'ismi wa l'udvan a nemoj nigdje sudjelovati gdje se griješi, bježi od grijeha i gdje se god govori neprijateljski raspoloženo bježi iz takvog društva to ti je dokaz da je tu metil i bježi od takvog društva wa boj se Allaha ako ostaješ i potpomažeš nekoga u griješenju i neprijateljstvu. I znaj, kogod bude radio na griješenju i na neprijateljstvu, da inna Allahe šedidun iqab, Allah će to poravnat kada Allah kaže kun fe je kun, budi i ono bude. Mi smo i dalje u našem menheđu, u našem serijalu gdje govorimo o takvaluku, znajući da danas šariat ne vlada osim kod pojedinaca i sultan je stavljen negdje u kitabe i po strani treba se odvojiti novo društvo i novi poredak oni koji će shvatiti da nema suda sem Allahu te barake wa ta'ala suda fa men lem jahkum bima anzal Allah fa ulajke humul kafirun humul zalimun humul fasikun ko ne sudi po Allahovom zakonu on je nevjernik ili je silnik, ili je zulumčar, ili je griješnik. Uglavnom, to je veliki zulum. Petljati se u Allahu, te bareke je otala pravo, kao što mi ne određujemo na faku. Volillah il halku wal amr. Allahu pripada i stvaranje i naređivanje. Kao što ne možeš kazati da imaš učešće u svom oku, u svojim zubima, u svojim plućima, u svojim ostalim dijelovima i organima, tako nemaš pravo ti da izmišlja zakone koji će jednog dana biti protiv tebe, nego se pokoriš Allahu te bareke evo ta'ala svom stvoritelju koji najbolje zna šta tebi treba, pa ti je odredio na paku i on je sudija koji ima pravo da ti sudi. I dalje analiziramo suru El Maide, i vidimo i gledamo zašto Allah te bareke barekevo ta'ala toliko puta spominje takvaluk. Ne bili ljudi bili bogobojazni ne bili hodali po zemlji kao živi Kur'ani, pa da što manje sultan ima posla. Kaže Allah te bareke barekevo ta'ala u 93. ajetu sure El Maide Lejsa ale ladina amanu wa amilus salihati ati fima fina وإذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين kaže uzvišeni nema smetnje da oni koji vjeruju i dobra djela čine nema nikakvog grijeha u onome što oni pojedu i popiju ako se klonu onoga što je zabranjeno ako budu bogobojasni zatim vjeruju i dobra djela čine Wallahu yuhibbul muhsinin zaista Allah tebareke ve ta'ala voli dobročinitelje doćemo mi do dobročinitelja a ovdje je interesantno Allah tebareke ve ta'ala tri puta spomeni riječ takva kaže da lejsa ale ladina amanu wa amilu salihati džunahum fima ta'imu Iza mettaqav Naci nije grijeh onima koji pojedu nešto i popiju, a vjernici su i bogobojazni, znači nakon jela i pića ili prije jela i pića, moraš se bojati Allaha te bareke o ta'ala i povesti računa šta u svoj kljun stavljaš. A zatim nakon wa عَمِلُوا صَالِحَاتِ ثُمَّ تَقَوُ A i kad uradiš, vjeruješ u Allaha Đelešanu i činiš dobra djela, Ote moraš biti bojom Boga bojasan. Thumma taqaw ahsanu. Zatim se boje i budu dobročiniteli. Šta čovjeka čini da dođe na stepen da bude muhsin? A znate li šta je muhsin? Muhsin je najbolje da nam objasni poslanik alaih salatu wasalam. Kaže Džibril alaih salatu wasalam. Pitao je Muhammeda sallallahu alaih wasalam. Ahbirni anil ihsan. Ahbirni ihsan obavijesti me Muhammede šta je to ihsan. Kaže, en ta'bud Allahe ka enneke tara, fe ilam tekun tarahu fe innehu jerak. Da obožavaš Allaha te bareke wa ta'ala kao da ga vidiš. Jer ako ti Allaha ne vidiš, zaista tebe Allah vidi. Pa Muhsin, on je na većem stepenu od mu'mina. On ima potpun iman, ali ide i na veću deređu. Daje svom bratu više nego samom sebi uvijek kaže ovo je priče mom bratu, ovo je priče islamu, ovo je priče ahiretu nego ja i moj metak. je prednost drugima. Znači muhsin je onaj koji daje prednost drugima više nego samom sebi. A mu'min je onaj koji želi svome bratu ono što želi samom sebi. Imaš dobro auto, kaj molim Allaha da imaju i drugi imaš pobožnu ženu, kažeš, molim Allaha da se i drugi s tim obskrbi. Ali Mohsin, on sabura na Allahovom putu. Zašto? Zato što on obožava Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao da ga vidi. I onda on samo teži onome svijetu. A daje ljudima ovoga svijeta. Šta god zatraže, ljudi kaže, ovo je te priče o meni. Pa je to poseban stepen kod Allaha tabaraka wa ta'ala Wallahu yuhibbul muhsinin. A šta misliš ako te Allah zavoli? Ako budeš muhsin kod Allaha tebareke wa ta'ala, a ne dobročitelj ili društveno koristan u očima ljudi, jer nekada ljudi mogu biti ludi, pa da ne znaju zaključiti šta je dobročinstvo, a šta je šer. Pa ti pitaj bosanski narod, ko vam je najviše pomogao? reče Amerikanci. Ko vas je najviše pomogao? Englezi, Francuzi. Pitaj majke Srebrenice, ko vas je najviše pomogao? Reče Holandžani. Evo sad će napraviti kipa u koga ćemo graditi 8000 pari cipela. Pa oni hoće da se to ne zaboravi. E, moje nane i tetke, oni cirku sa vama zbijaju. zbijaju. Oni sa vama cirku spravi i na takav način vas ponižavaju iz dana u dan. Nisu to muhsini, to su katili, to su zulumčari, to su čafiri, to su oni koji su davno nekada bili gusari i dobro opljaštjali Indoneziju i zato danas ne znaju šta će od od tog harama i ti oteti harača, osim da da isušuju Holandiju i prave od morske površine kopno, ali će se brana jednoga dana srušiti i grijesi će dozvoliti i Allah će te barek evo ta'ala narediti, pa će oni koji misle da su sigurni, da debelo od Allaha te barek evo ta'ala pasovati zato što su nasilje sebi i drugima konstantno činili. Dalje Allah te barek evo ta'ala u 99. ajetu isto tako spominje takvalu a i dalje smo u suri El-Ma'ide kaže Allah te barek evo ta'ala قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون Recimo Muhammede da se nikako El habithu o tajib ne mogu izjednačiti. Kul hel jestavi ledine, kul hel, kul hel jestavi l'habithu o tajib, može li se ikako ravnati smrad i ono što je prijatno? To ne može zajedno nikako. Voleu a'đebeke ketretu l'habith, iako habitha ima puno više nego hajra i tajiba. Fattakullaha ja ulil albab, la'allakum tuflihonim. Bojte se Allaha bareke wa ta'ala ovi koji za sebe tvrdite da ste normalni. Normalan čovjek, draga moja braću, ko za sebe tvrdi da je normalan, ne može mu nikako habib biti normalan. I zato po ovoj definiciji se ravnajte. Ako vidite čovjeka da pije, ako vidite čovjeka da nema stida i klanjao je dženazu stidu, On je El Habir. On je prljav bosu, On je pokvarenjak. Jer se to ne može mjeriti sa pajljivom, sa prijatnošću. I zato poslanik kada je salatu wasalam, kada opisiva Allaha tebareke wa ta'ala kaže inna Allahe pajljivun, la jakbelu illa pajljiva. Allah je lijep, prijatan i ne prima osim što je lijepo i prijatno. I zato muha ide samo na smrad. Oko džubra, oko gomile, oko znoja koji ima u sebi soli. Na smrad. Ali pčela neće na gomilu. Ona hoće samo pajjebe. Ona hoće nešto prijatno i ukusno. Ono što je drago Allahu Tebare Kevota Ara. Pa iako zla ima puno više, Više ovih dana ima gomila i bukvalni i simbolični od lijepih cvjet cvjetova na koje pčela može otići. Ali opet pčela je nadahnuta od Allaha tabarakem wa ta'ala da samo ide na ono što je tajib iako nema razuma. Zato Allah se obraća pametnom فَتَّقُونِي يَا ulil albab la'allakum tuflihun. Bojte se mene ovi koji ste pametni ako želite da spašeni budete. I u prvom dijelu hudbe zadnji ajet sure El Maide gdje Allah te bareke o ta'ala upozorava da takvaluk mora biti vodilja kao što malo prije i takvaluk bude regulator koji ti ne da da ide za smrdljivim stvarima nego da se osjećaš prijatno u prijatnim stvarima. Zato kaže poslanik kada je salatu wasalam ti be mi, ti be lije mine dunja o tajib, od riječi tajib, kaže prijatnim se dojmi meni. El utru on nisa, miris i žene, وَجُعِلَ قُرَّةُ أَعْيُنِي فِي الصَّلَاةِ Ali užitak moga oka, to nije prijatno, to je užitak, je u namazu. ali nije porekao da je zaista lijep miris, prijatnost. I zato kaže poslanik kada je salatu wasalam Hamilu misk, onaj koji nosi misk ili će ćete namirisati ili će, te, ili će ćete miris prodati kada govori poslanik kada je salatu wasalam o lijepom društvu i tu se govori o, o znači o lijepim, prijatnim drugovima koji su prijatni. U ashabu su i o pokvarenom društvu. Kaže, primjer lijepog društva je kao primjer čovjeka koji nosi miris. Ili će te namirisati, ili će miris prodati. A primjer lošeg društva je čovjek kao ljudi koji su naložili vatru, pa ili će te vatra spržiti, ili će te onaj dimu smraditi. Ne možeš proći solo pored grijeha ili boraviti u grijehu, a da se ne usmrdiš od dotičnog grijeha. Tako Allah te barek evo ta'ala, pošto draga moja braća, danas živimo u vremenu laži. Danas je umet nifaka na pozornici dunjaličkoj. Lažu i džanijski golubovi illa nar rahim Allah, osim kome se Allah smilovao. A šta je onda s onima koji ne padaju Allahu na seždu? Oni lažu jer misle da je to kod za ostvorenje njihovih ciljeva. Ali haj što lažu oni koji ne padaju Allahu na sveždu. Ali kako da čovjek koji je vjednik, koji voli Allaha i njegovog poslanika, tako kaže da koristi laž ili da radi na tome da svak zatrudni odlaži. Pa se onda porađa svak na svoj način uglavnom taj porad bude nakazan. Pa nas Allah upozorava u pogledu svjedočenja da tu moramo biti bogobojazni, da ne smijemo nikako zaboraviti osim da svjedočimo i da budemo u tome pravedni kod emaneta da budemo iskreni. Pa kaže uzvišeni ذلك أدنى أن يؤتوا بالشهادة على وجوهها أو يخافوا أن يرد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين kaže najniže što smiju uraditi jeste en jetu bi šahadeti ala ruđuhiha da svjedoče u pravom licu znači da svjedoče iskreno i da se nimalo ne boje da će tuđe neke zakletve nadvladati njihove zakletve وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا Bojte se Allaha tabarake wa ta'ala i slušajte Allaha Đelešanuhu. Wallahu la jehdi l'qawmi l'fasiqin. A neće Allah Đelešanuhu uputiti griješički narod na pravi put. Ko su ovdje griješnici? To su oni koji ne naređuju dobro i ne odrašaju zla. Naprotiv, naređuju zlo. To su oni koji koriste razne metode u svjedočenju i laganju kako bi izdjeli laži. I zato mi kažemo svakom dođite i upoznajte se ko smo mi i šta hoćemo. Uzmite iz prve ruke pa nam onda kirama kažite vi ste u zabludi. Dođite i sjedite sa nama. Naređeno vam je da dođete da sjedite sa nama. Jer Allah te bareke wa ta'ala kaže Kul ja ahle kitabi ta'alev ila kelimetin sevaim bejnena wa bejnekum O sedmici knjige, znači o židovi i kršćani Ta'alev ila kelimetin sevaim bejnena wa bejnekum Dođite ovamo da razgovaramo oko vama i nama zajedničke stvari Pozivaju se ehlu kitabije i oni trebaju da dođu i mi ćemo njima otići nikakav problem nije. Imamo svoje šartove. Alla na'budu illa Allah. A šartovi su da se niko sem Allaha ne obožava. Wala yattakhidu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Niti niko smije da bude posrednik između nas i Allaha. Pa ako tako pristanete, to idemo onda. Ako ne pristanete, fešhedu bi enna muslimun. Svjedočite da smo mi muslimani. Znači, mi smo na pravom putu. Ako nam god dođe, mi smo ehlu delil, mi smo umet dokaza. I svakom kažemo, hatu burhanekum in kuntum sadiqin, dajte nam dokaze ako istinu govorite. Nemojte krokodinske suzeliti za nama i nemojte neiskreni prema Allahu te bareke od dala biti, a zatim prema svojoj braći muslimanima, spašavajte nas ako vidite smo zabudi, pa ne dajte nam u džahennem ako volite Allaha i njegova poslanika, ali salatu wa svjedočite pravedno i bojte se Allaha tebareke wa ta'ala jer onaj ko bude lagao i petljao i koristio laž da bi došao do dunjaločkih ciljeva i opravdao svoj hal Wallahu la jehdil qawmel basitin zaista Allah neće uputiti nasljednički narod ili griješnički narod na pravi put اقول قولي hada واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الملك المبين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أزاتي دراجة مويا براشو opraštamo se sa surom El Maide, tom društvenom surom, a svako mora pokazati da je društven. Ko ne pokaže da je društven, onda će mu sura el-en'am kazati da nije društven. A sura el-en'am u prevodu stoka, ali bolje je kazati nojevi. Znači čovjek koji pravi nered na zemlji i koji ne zna šta je u rečenici i koji misli da je stvore radi jela i pića, On je kao noj, a može biti i gori od noja. I zato otvaramo suru El Maide, da istrpimo zašto je Allah tabareke wa ta'ala i ovoj suri toliko puta spomenuo riječ takva u obliku imenice ili glagola. Zašto Allah tabareke wa ta'ala toliko potencira na takvaluku? Upravo zbog toga da se ljudi odgoje da se svome gospodaru približe, kako bi u džennetu uživali, a najveći užitak u džennetu je gledati u lice Allaha tabareke wa ta'ala. Pa zato Allah žele šanuhu u 32. majetu sure Al-An'am opisiva ovaj dunjaluk, opisiva nojeve dunjaluka i opisiva mu'mine dženneta, pa kaže وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى أفلا تعقلون وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون kaže život na ovome svijetu je samo igra i zabava وللدار الآخرة خير للذين يتقون a onaj svijet je bolji za one koji su bogobojazni أفلا تعقلون Pa hoćete li se opametiti? Šta je ovaj dunjaluk? Šta mi hoćemo od ovoga dunjaluka? Kad se svede i kaže se jednako je dunjaluk, la'ibu alehum. Igra i zabava. To je dunjaluk. A ko voli igru i zabavu? Pa najviše životinski svijet. Pa ne smije čovjek nikako da oponaša životinje, a pogotovo najgluplju životinju, a to je nojk. I zato vjernik mora da teži onome svijetu da sva njegova djela i sva njegova priča i sva njegova razmišljanja budu usmjerena ila jeumil ahir ila daril ahira u pravcu onoga svijeta koji je hajrulil ledina je takun a on je prezen on se preslikao on se pokaziva kome onima koji su je takuni onima koji su bogobojazni. Jer zašto? Zato što su jedino oni pametni. Kada bi analizirali ajet naopako ili ozada, ko nema pameti, noj, ko je bogobojazan, mu'min, ko voli onaj svijet, mu'min, ko voli igru i zabavu, noj i njemu slični, ko voli ovaj dunjaluk, nevjednici, Pa nije Allah ovdje pričao o Noju. Noj će na sudnjeme danu proći solo. Na sudnjeme danu će životinje biti prašina. Pa kada to insan vidi, reče ja, lejte kuntu to raba. Mogu li ja kako proći na ovu vizu? Kamo sreće da sam i ja prašina. Znači, neće Nojevi ni u džehennem ni u džennem. Oni su samo stvoreni kao primjer ahmaka na dunjavuku i gluposti. Da bi čovjek izlačio pouke, nego se ovdje Allah obraća nojevima na dvijema, na dvije noge. Jer i džini i ljudi hodaju uglavnom na dvije noge. Da ne svete pogrešno prirodu ovoga svijeta, nije ovo igra i zabava. Hajde napravi peticiju, kredi ovim našim čaršijama i vidi šta narod radi. Samo se igra i zabavlja. Samo se igra i zabavlja. A narod koji se igra i zabavlja, njemu je kraj tu. On mora otići sa pozornice događanja. A mu'min, on ostaje. El aqibatu lil muttaqin Završnica pripada bogobojaznima. el aqibatu li takva. Završnica pripada takvalukum. Dalje Allah te barek evo ta'ala u 51. ajetu opisiva bogobojazne robove kako se oni boje Allaha Želešanu. I ne samo Allaha Želešanu, nego od vida i načina bojanja i straha od Allaha te barek evo ta'ala jeste bojanje toga dana kada će se ljudi okupiti bosi, goli i neođerešeni. Pa kaže Allah tebareke wa ta'ala Andir bihi alladine jahafuna i juhšeru ila rabbihim lejse lehum min dunihi valihum vola šafijun la'allahum jettakun. Kaže i opomeni Kur'anom one koji strahuju šta će što će i njihov gospodar na sudnjeve danu sakupiti. Kada osim Allaha neće imati zaštitnika, niti zagovornika, i samo će im takvaluk kod koristi biti. Nedr u arabskom jeziku, ili indar, upozorenje, ova riječ se koristi, znači, kada je stvarno situacija ozbiljna i kada nema nimalo pedagogije, i kada nema nimalo znači umiljavanja i zato Allah Đelešanu kada govori o poličnom stanju i o islamskoj državi u kući ne kaže da govori se sa svojom čeljadi te nekako neki kompromis da i malo tepaj ne bi oni klanjali nego kaže o Ander Aširate kar Akarabin upozori svoju čeljad, postroji upozori svoje najbliže reci im opasa sudnjega dana. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha. Naredi svoje čeljadi namaz i ustraj u tome. La nas'aluka rizqa. Ne tražimo mi od tebe se plaho brineš odakle da pa doći. Ti to ne reši sazad dok ti ne dođe. Al aqiba tu li taqwa, ali znaj da je završica završnica bogobojaznima. Dalje kaže Allah te bareke ve taala u 69. ajetu وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Kaže, oni koji se boje Allaha tebareke wa ta'ala, nimalo njima neće nauditi, oni neće biti obračunavani što su drugi ljudi radili. Oni se duži da opomenu Znači oni su duži volakin dikra. Oni su duži da kazuju ljudima ne valja tako što živite. To je put nojeva, to je put hajvana. A vi glumite i govorite čito vrijeme dok ste normalni, kako ste civilizirani, kako idete u Evropu, hoćete naprijed. A vi samo idete u propast, idete u delegate, pa neće naškoditi onima koji budu bogobojazni. I oni neće biti obračunavani zbog grijeha drugih ljudi, ali na njima je da upozore i da govore. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Ne bili se i oni pogobojaznosti okrenuli, ne bili se i oni Allaha tebareke wa ta'ala pobojali. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo društveno korisni i da sarađujemo u dobru i dobročinstvu, a da ne sarađujemo u griješenju i neprijateljstvu. Molim Allaha tebareke wa ta'ala da nam pokaže istinu istinom, da je slijedimo, da nam razotkrije vas pa da je se čuvamo. Molim Allaha tebareke wa ta'ala da budemo dehli sunneta, koji volimo Kur'an i sunnet poslanika, ali se datu osram, a da ne budemo od ehlu bid'ata i ehlu grešenja. Volim Allaha tebareke wa ta'ala da pomogne talibane muslimane u Afganistanu, muslimane u Iraku, Čečeni i svim drugim mjestima, gdje se bore za kelimetu la ilaha illallah, da riječ la ilaha illallah bude sud na zemlji. Volim Allaha tebareke wa ta'ala da ne ostavi nikog od nas, da nam ne oprosti i nikog bolesnog da ga ne izliječi, i nikomu da vale to da ga ne uputi. Molim Allah te bareke o ta'ala da bude milosti našim roditeljima. Oni koji su umrli da im da lijepi dženneta, oni koji su živi da im oprosti grijehe. Molim Allah te bareke o ta'ala da nađemo zadovoljstvo svoga oka u pokornosti naših žena i naše djece i da se drugi u tome u nas ugledaju.